บุ๊กทูสี่สิบแปดโอเซมินสตีริเดเซตกิจกรรมระหว่างการพักร้อนอักติวนสตีนาดพุสตูหาดทรายสะอาดไหม เยปลาเล่นน้ำที่นั่นได้ไหม je tam možno se kopati? เล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรือเซนินาวาร์โนทำโคปาติขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมครับเซียมโมจโนทุกัยอิสโปโซดิติโซนชิกขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมครับเซียโมจโน tukaj izposoditi ležalnik? ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมครับ Si je možno tukaj izposoditi čovn? ผมอยากเล่นกระดานโต้คลื่น Rad bi jadral na deski. Rada bi jadrala na deski. ผมอยากดำน้ำ Rad bi se potapljal. Rada bi se potapljala. ผมอยากเล่นสกีน้ำ Rad bi smučal na vodi. Rada bi smučala na vodi. ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมครับ Je možno najeti jadralne deske? ขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมครับ Je možno najeti potapljaške opreme? ขอเช่าสกีดำน้ำได้ไหมครับ Je možno najeti vodne smuči? ผมเพิ่งเริ่มหัด Sem še začetnik. Sem še začetnica. ผมพอเล่นได้ Sem srednje dober. สมสรีเนียดอ o b r ผมเล่นได้ดีมากจิคร์ดอบร o มิกรีสกีลิฟต์อยู่ที่ไหนคีเย e v ลชนิซาคุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่าพอิมาชซาบ b o s m u č คุณมีรองเท้าสกีมาด้วยใช่ไหม pa imaš s sabo smučarske čevlje?